Svjedoci smo stanja muslimana, nepravde koja se svakodnevno danonoćno čini muslimanima. Svjedoci smo da muslimani nemaju snage, nemaju moći, poniženi su. Nekada su bili na čelu, predvodili ljudski rod, sada su na začelju. Ako ih uopće i gdje i ima, ako ih uopće i ko uvažava. Kao da muslimani nisu ljudi, kao da nisu od ljudskog roda. Kao da njihovi životi i meci, njihova čast nemaju nikakvu svetost. Muslimani, ukoliko žele da to sve imaju pri sebi, da imaju snagu, imaju moć, da mogu uzvratiti ili odvratiti nepravdu koja im se svakodnevno čini. Muslimani, ukoliko žele da budu jedinstveni, da suzbiju razilaženje, cijepanje u svojim redovima. Moraju, moraju se potpomagati. Nema snage, niti moći, ponosa, uzvraćanja nepravde koja se svakodnevno čini, jedinstva, složnosti bez međusobnog potpomaganja. Subhanallah, ovo potpomaganje urođeno je u svakom Allahovom subhanahu wa ta'ala stvorenju. Ne samo čovjeku, već svakom stvorenju. Svako stvorenje potpomaže se nekim drugim sebi sličnim stvorenjem. Pa muslimani kojima Allah subhanahu wa ta'ala toliko mnogo pocrtava naređuje, stavlja u obavezu pod pomaganje muslimani bi trebali da budu prvi u tome. Najprečiji koji će se potpomagati. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala na 89 mjesta u Kur'ani Kerimu doziva vjernike, doziva muslimane u množini dajući im do znanja da ne mogu živjeti pocijepani, podijeljeni, raštrkani, dajući im do znanja da u islamu nema ništa privatno, da ne može živjeti svako sam za sebe. Allah subhanahu wa ta'ala na 20 mjesta u Kur'an i Kerimu doziva o ljudi, brojni, ako ne i svi propisi koje nam Allah subhanahu wa ta'ala propisuje, u Kur'an i Kerimu došli su u množini, u obliku množine. Eqimu sala wa atu zaka, uspostavljajte namaze, izdvajajte zekat, obavljajte hađ. Također Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže Sallu kema ra'eitu muni usalli, klanjajte kao što ste vidjeli mene da klanjam. Hudu anni menasikekom, uzmite od mene propise hađa, podučite se propisima hađa. Nema da se obrća pojedincu, da se Allah subhanahu wa ta'ala ili Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam obraća pojedincu, već propisi koji se donose, donose se u množini, propisuju se u množini. Sve nam to i šareti da moramo živjeti po Allahovom sunnetu, po Allahovom redu. Allah Đalla stvorio je čovjeka kao društveno biće. Ne može da živi sam. Pa takvi trebamo i biti. Trebamo živjeti s drugima. Mi smo dobro naučili kako živjeti, među međutim suživot nikako nam ne ide. Dobro smo naučili raditi, i hoćemo zavrnuti rukave i raditi, međutim surađivati s drugima, to nikako ne znamo. Brojni su kuranski ajeti u kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala podstiče, naprotiv obavezuje, naprotiv uslovljava naš uspjeh sa međusobnim potpomaganjem. Pa nam je sura El Asr svima dobro poznata. U toj suri Allah Jalla Vala odmah na početku zaklinje se vremenom koje je toliko bitno u životu čovjeka. Zaklinje se Allah subhanahu wa ta'ala vremenom za, dakle, nešto posebno, bitno, a to je innal insana lafi khusr. Kaže vala asr, tako mi vremena, innal insana lafi khusr. Doista, el insan, dakle, svaki insan, el ima značenje sveobuhvatnosti, općenitosti. Doista svaki insan, svaki čovjek, le fi husrin. Zasigurno je u propasti. Zasigurno je osuđen na propast. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala garantuje, nagovještava svima nama propast. Nakon toga izuzima pojašnjava osobine onih koji će se spasiti ove sigurne propasti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala illallazina amenu osim onih koji budu vjerovali, koji budu naučili svoju vjeru i vjerovali wa wa'amilu salihat i koji budu činili dobra djela, to jest svoju vjeru dokazivali dobrim djelima. Nije dovoljno da čovjek kaže ja vjerujem da čini dobra djela. Evo ovdje jasni su nam dokazi za to. Svaki čovjek je doista na propasti, na gubitku, osim onih koji budu vjerovali i činili dobra djela وَتَوَاصَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ I oni koji budu tawasav, koji budu savjetovali jedni drugima hak, istinu, potpomagali se na tome. i koji budu te vasav, budu potpomagali se, savjetovali sabr jedni drugima, strpljenje. Pa dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje, naš uspjeh, pogotovo na drugome svijetu, ahiretu uslovljava potpomaganjem na istini, potpomaganjem u strpljenju, u nedaćama koje nas zadese. Zatim, još jasnije, Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu sure El-Ma'ida, u dijelu tog drugog ajeta sure El-Ma'ida kaže وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْأُدْوَانِ I potpomažite se u dobročinstvu, u svakom dobrom dijelu i bogobojaznosti. وَتَعَاوَنُوا Allah Jalla Vala naređuje. Potpomažite se u svakom dobrom dijelu i u bogobojaznosti. Kažu islamski učenjaci u svakom dunjalučkom dobrom dijelu i u bogobojaznosti, odnosno ahiretskom dijelu. Jer vjernik mora nastojati da postigne zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i također zadovoljstvo ljudi. Ponekada doista to je nemoguće spojiti. Međutim, nemoguće je spojiti zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i zadovoljstvo ljudi koji su daleko od Allaha. Koji su daleko od Allaha. Ali je i tekako moguće spojiti Allahovo zadovoljstvo i zadovoljstvo vjernika. Pa Allahu Jalla wa'ala iskreni rob musliman treba nastojati da zadobije Allahovo zadovoljstvo čineći dijela bogobojaznosti potpomažući se u tim dijelima s drugima i također treba nastojati zadobiti zadovoljstvo vjernika i ostalih razumnih, dobrih, pronicljivih ljudi čineći i potpomagajući se s njima u dobrim dunjalučkim dijelima. Kako kažu komentatori Kur'ana. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ I nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu, da ne prijateljujete jedni protiv drugih, da činite nasilje jedni drugima, zulum, jer Allah subhanahu wa ta'ala kao što je zabranio grijeh, zabranio je zulum, kao što je zabranio grijeh da se čini prema njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala zabranio je i zulum, nasilje, nepravdu između ljudi. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala Inni harramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu bejnekum harrama falate zalimu. Hadisi kuciju. Doista sam ja sam sebi, kaže Jalla zabranio nepravdu. Meni nedoliko je da ikome činim nepravdu i nepravdu zabranjujem vama. Zato nemojte jedni drugima činiti nasilje, biti jedni prema drugima nepravedni. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje grijeh i zabranjuje nasilje. Ne smijemo se u tome potpomagati. Ne smijemo se na to podsticati, već se moramo posticati u svakom dobru i dunjaluka i ahireta. Također, hadisi Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam o potrebi, važnosti, obaveznosti potpomaganja muslimana brojni su. Pa tako kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kod imama Bukharije i muslima. Dakle, hadis vjerodostojan bez imalo sumnje. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam El mu'minu lil mu'mini kel bunijan jašuddu ba'duhu ba'da. Vjernik je prema vjerniku vjernik se naspram vjernika odnosi i vjernik s drugim vjernikom je poput građevine pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme isprepleo svoje prste govoreći jedan drugog podupiru jedan drugog podpomažu vjernik je naspram vjernika vjernik se odnosi prema drugom vjerniku kako se cigla u jednoj nekoj građevini odnosi isprem druge cigle, odnosno podupire jedna drugu. Pa ukoliko muslimani žele da budu visoki, odnosno da budu uzdignuta i vedra čela, da budu ponosni, da se u njih i gleda, onda moraju da potpomažu jedan drugog. Moraju da podupiru, da postiču, da hrabre, jedan drugog, a nikako da se okreću jedan od drugoga i žive svako za sebe. Jeste, kod nas je poznata rečenica, međutim ta rečenica nije od Islama. Prvi šart za se znat. Međutim, to dakle nije poznato u Islamu već je poznato u islamu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi niko od vas neće vjerovati kako treba sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi to je od islama to je od islama a ne da je najprije znat samo za sebe i počesto mi tu i zastajemo. Znamo samo za sebe, svoje ukućane, svoju porodicu, komšija što zanoći gladan, šta me briga mogao i danas da zaradim ja da radim i da dajem onome koji čitav dan sjedi, otkuda ti znaš da on sjedi? Otkuda ti znaš može li on da radi uopšte? Kada si mu zavirio u kuću, kada si otišao mu, posjetio ga, da vidiš u kakvom je stanju i slično. Zatim, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu kod imama, također Buharije i muslima, hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma, kaže Musliman je brat muslimanu, Musliman je brat muslimanu, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga na cjedilu, ne prepušta ga ničemu lošem. Onaj koji bude u potrebi svoga brata, koji bude izvršavao potrebu svoga brata, Allah subhanahu wa ta'ala će izvršiti njegovu potrebu. Pa ko otkloni bilo kakvu nevolju od svoga brata muslimana na dunjaluku, Allah će od njega otklonuti neku od nevolja na ahiretu. Ko bude pomogao svoga brata na dunjaluku, Allah će ga pomoći zasigurno na ahiretu. Otklonit će od njega neku nevolju na sudnjem danu. Ko sakrije sramotu, mahanu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu sramotu, njegovu mahanu na sudnjem danu. Još slikovitiji hadis. Slikovitije nam govori o obaveznosti pomaganja. U svemu što rezultira dobrim. Hadis također kod imama Buhari. Od Enesa ibn Malika radijallahu talan se prenosi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem rekao pomozi svoga brata bio on zalim, bio on zulumčar, pomozi svoga brata ukoliko on čini nasilje drugima ili ukoliko je on mazlum, ukoliko se njemu čini nasilje. Pa ashabi pitaju, dobro Allaho poslaniće, razumijemo, shvatamo da trebamo pomoći svoga brata kada je mazlum, kada mu se čini nepravda nasilje. Međutim, ne shvatamo, ne razumijemo kako da pomognemo svoga brata muslimana koji drugima čini nasilje nepravdu. Zar je moguće takvoga pomoći? Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, pomoći ćeš ga tako što ćeš ga uzeti za ruku, pa ćeš mu zabraniti nasilje da čini drugome. Zabranit ćeš mu da čini nasilje drugom. Suzbit ćeš ga zaustaviti u tom nasilju. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji je također kod Buhari i kod muslima kamo sreće da se mi muslimani držimo ovih savjeta, uputa, smjernica. Kaže primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, samilosti, osjećanjima je poput primjera jednog tijela. Kada bilo koji dio tijela se razboli, cijelo tijelo osjeća tu bolest. Cijelo tijelo se odazove tom organu sa nesanicom i temperaturom, bolite zub, bolite prst, bolite glava, cijelo tijelo to osjeća. Takvi bi trebali da budu i muslimani. Nekome od muslimana u mahali, u čaršiju, u gradu, u selu nešto treba. Svi muslimani bi trebali ustati da poprave njegovo stanje, da zadovolje njegovu potrebu s popravljanjem njegovog stanja popravljaju i svoje stanje. Pomažući njega, oni bivaju pomognuti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Otklanjanjem njegovih nevolja, otklanjaju se njihove nevolje. Kamo sreće da se muslimani drže ovih savjeta, preporuka. Također, naši ispravni prethodnici koji su bili takvi da se nikada do sudnjega dana generacija slična njima neće ponoviti. Generacija općenito. Zašto? Generacija, ne pojedinci. Generacija zato što su se potpomagali, radili, savjetovali, žrtvovali jedan za drugoga. Zato je to generacija zlatna koja se nikada više neće pojaviti do sudnjega dana. Međutim, kaže jedan od njih, Ata ibn Abi Rabah, iz generacije Tabijina, koji je bio jedan od poznatih učenika, najvećeg komentatora, poznavaoca Allahove knjige, nakon Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, dakle Ibn Abbasa. Njegov učenik Ata ibn Abi Rabah, rahimahullahu ta'ala, kaže tražite svoju braću nakon tri dana. Ako ih ne vidite, u džamiji, ne vidite ih na ulici, ne vidite ih na mjestima okupljanja, tražite ih, raspitujte se. Ne smije vam biti sve jedno. Morate se zabrinuti za njihovo stanje. Gdje su? Šta rade? Nema ih, da nisu bolesni. Pa kaže, ukoliko budu bolesni, obiđite ih. Ako budu zauzeti nečim, budu imali potrebu neku, pomozite im da se riješe te zauzetosti, da ponovo dolaze u džamiju, da se ponovo viđate, savjetujete s njima, sjedite i ako zaborave na Allaha, podsjetite ih. Ako budu bolesni, obiđite ih. Ako budu zauzeti nekim poslom, pomozite im da se taj posao što prije završi. I ako budu zaboravili na Allaha, podsjetite ih. Vatavasavu bil haqq. Vatavasao sabr. I koji jedni drugima savjetuju, preporučuju istinu i savjetuju strpljenje. Ibnu Taymiye, rahimehullahu ta'ala, kaže ljudski život ne može se odvijati u potpunosti kako treba bez međusobnog potpomaganja. Svakako. Riječi istine. Ljudski život na dunjaluku ne može se odvijati u potpunosti odvijati kako treba bez međusobnog potpomaganja. Jer naročito danas u našem vremenu čovjek ima bezbroj zahtjeva, mnogo zahtjeva, potreba, prohtjeva da mu je ovo da ostvari, da mu je ono i slično. Sam to ne može postići. Zato u potpomaganju s drugima zasigurno će zadovoljiti i prije zadovoljiti svoje prohtjeve, svoje strasti, a također i druga, i druga strana. Ebul Hasan el Amiri, jedan od pobožnjaka i učenjaka, rekao je potpomaganje u dobru razlog je zbližavanja stavova, mišljenja, približavanja jednog drugome, potpomaganje u dobru. A kada se približimo jedan drugome, onda ćemo postaviti neki zajednički cilj. Cilj koji imaš i ti, imam i ja. Trebaš ga i ti ostvariti, trebam ga i ja. Pa ćemo postaviti taj zajednički cilj i raditi zajedno na njegovom ostvarenju, a kada ga ostvarimo, onda ćemo svi biti sretni. Živjet ćemo u sreći i rahatluku. Zasigurno, brojne su koristi potpomaganja. I mi, muslimani, trebali bismo već jednom krenuti potpomagati se. Prije svega, zbog spomenutih kuranskih ajeta, hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alihi wasallam, a zatim i zbog stvarnosti u kojoj živimo, zbog onoga što vidimo, šta nam se iz dana u dan čini, nama muslimanima. Zašto nam se to čini? Zato što smo odavno mi sami sebi, jedni drugima počeli činiti to što nam drugi sada čine. Kada su nas vidjeli pocijepanim, podijeljenim, raštrkanim, da od nas deseterice izađe 11 mišljenja, 11 stavova, onda dakle vrlo lahko mogu da se s nama igraju poput djeteta sa loptom. Zato trebali bismo potpomagati se. U potpomaganju nalaze se brojni koristi. Zasigurno ćemo se okoristiti od svakog od nas, od svakog pojedinca. Neko je sposoban za nešto, drugi je sposoban za nešto drugo. I slično, kada se budemo potpomagali, zasigurno ćemo se okoristiti od Dakle, sposobnosti svakog pojedinca, potrebe koje imamo, zadovoljćemo zasigurno i to jeli, za, kraće, za kraće vrijeme. Dokazat ćemo islamsko bratstvo, dokazat ćemo šta doista znači bratstvo u islamu kada se dakle budemo potpomagali, kao što se i rođena braća trebaju potpomagati. Olakšat ćemo život svima nama, spriječit svako zlo koje nam se čini, Zasigurno dokinut ćemo i umišljenost među nama, onaj koji misli da može sve sam da postigne, zasigurno to ne može, on se samo obmanjuje, pa ukoliko se bude potpomagao s drugim, onda će tu svoju umišljenost malo jeli, da sputa ili da odbaci, odbaci od sebe. I zasigurno zadobit ćemo i Allahovu pomoć, Allahovu podršku, Allahovu ljubav, jer to Allah voli, jer Allah nas stvorio kao društveno biće. Jer nam Allah subhanahu wa ta'ala propisao vjeru i vjerske propise jeli, u zajednici, da to obavljamo u zajednici poput namaza, zekata i ostalih, dakle, drugih propisa. Kako da se podpomažemo? Prije svega moramo se upoznati, moramo znati jedan za drugoga. Ne smijemo biti pristrasni svojim stavojima, svojim mišljenjima prvi šart za se znat, to treba odbaciti. Trebamo raditi, živjeti jedan za drugoga. Žrtvovati se jedan za drugoga, pa će nam ako Bog da svima zasigurno biti bolje i na Dunjaluku i što je najbitnije sutra na Ahiretu.